przesuwać tam na ile tu, ile tu, obecnie na pana ile tak. Ja bym z tego dodatkowo też tam do Ich mache Bärtier noch. Nach unten. Não, não, tá. não.